وفي خطبتنا اليوم نتكلم كيف تصل إلى مقاصدك وغايتك. Vipi wewe Muislamu utaweza kufikia katika yale makusudio yako unayokusudia katika mambo ya kidunia kadhalika katika mambo ya akhera na vipi utaweza kufikia katika lengo lako lolote ambalo wewe umejipangia vipi utaweza kufika hiyo ndiyo kutuba yetu ya leo insha Allah biinillahi tabarak katika jambo la kufikia katika makusudio na malengo katika Uislamu Allah hakutuacha bure bure hakutuacha patupu ametuongoza sisi Uislamu kuwa na miongozo maalum lau sisi tungekuwa tunaishi katika miongozo ya Qur'ani na hadithi za mtume wa Allah basi kwa hakika tusingepata tabu yoyote katika dunia hii shida na matatizo yanayotupata waislamu leo hii dunia nzima ni pale Waislamu walipokipuuza kitabu chao Qur'ani ambao ndio muongozo wa mambo yao yote ya dunia na akhera yamo ndani ya Qur'ani tukufu. Ndani yake nina maelezo tosha kabisa, wala hakuna wasiwasi wowote wala shaka yoyote. Kila kitu chao watu kimo ndani ya Qur'ani ma faratna fi kitabi min shay, hatukuacha sisi ndani ya Qur'ani hii chochote kile, chochote kwa maana chochote, kila kitu kishawekwa katika Qur'ani. Dhalika alkitabu la raiba fihi, hiki ni kitabu ambacho hakina shaka wala wasiwasi wa namna yoyote ile unayoitoa ndani ya Qur'ani, hakuna shaka. huda lilmuttaqin ni mwongozo kwa nani kwa mwenye kumcha Allah tabaraka taala waumini Qur'ani inawaongoza katika kila kitu chao na utungesimama katika Qur'ani ndiyo maana utaona kwamba katika aya nyingine Allah anasema wa an istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghalata liyaftinahum fihi man yurida an dhikri rabbih yaslukhu adaban sa'ada na lau wangelisa wangelisimama watu juu ya njia njia ya Uislamu njia ya Uislamu wangesimama katika njia juu ya njia yani katika njia ya Uislamu njia ambayo ndio aliyosimama mtume wa Allah na ndio ambayo kaambiwa kul inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subulan fatafarraqa bikum an sabili njia hiyo Allah anasema alla istaqamu lau wangelisimama waislamu katika njia ile sawa sawa lastainahum kwa hakika ningeniwachezesha wao ningewapa maji wao ningewapa mvua wao maan ningewachezea katika miji yao maji qadakan kathiran mingi sana maji mingi sana na maji ndio kila kitu cha mwanadamu ndio hayo mwanadamu waja'alna min alma kulla shay'in hai sisi tumefanya kutokana na maji kila kitu kinapata uzima wake lau kama tungeizingatia Qur'ani hasa tukafuata mamrisho yake na maelekezo yake basi makafiri lazima duniani wangekuwa ni madhalimu sana na lazima makafiri duniani wangesalimu amri wakanyosha mikono yao juu umejisalimisha kwa Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu Qur'ani inaongoza, ni kitabu ambacho si kitabu cha mwanadamu, ni maneno ya Allah yale, wala hayana shaka wala hayana wasiwasi, ni ukweli mtupu uliomo ndani ya Qur'ani. waman asdaqu min Allah qila waman asdaqu min Allah hadith nani mwenye mazungumzo ambao ni mazuri zaidi nani mwenye mazungumzo ya kweli mazungumzo ya kweli kuliko Allah lakini shetani ametufanya sisi tuone kama kwamba Qur'ani haitutoshelezi vile haitutoshi Qur'ani Qur'ani kama kwamba haiwezi kutuongozea mambo yetu ya dunia makafiri ambao hivi sasa wanaijua Qur'ani maana yake basi hivi sasa makafiri asubuhi na jioni wanaisoma Qur'ani kuna nchi za kikafiri duniani wanafanya risati zao ndani ya Qur'ani kupitia kwa lugha zao na kila wanachokifanya kwa miongozo ya Qur'ani wanafanikiwa au kwa maneno yao wenyewe makafiri wanathibitisha hili kila ambacho wanachokuta Qur'ani kazungumzia majengo ikazungumzia nini wakaamua kufata maelekezo ya Qur'ani wao si waislamu basi wanafanikiwa tuko wapi sisi na Qur'ani vipi utaweza kufikia katika makusudio yako Muislamu kwanza ni kukitambua kitabu cha Allah ukiamini ndani ya moyo wako imani ya jaziman ya moja kwa moja usiwe na shaka usiwe na wasiwasi ukate muda wako na muda wako na kipindi chako na saa yako uisome Qur'ani Muislamu isipite katika siku isipokuwa Qur'ani umeisoma isipite siku isipokuwa Qur'ani umezisoma aya ambazo unazifahamu japo maana ya neno kwa neno ndani ya Qur'ani Qur'ani ina ina hawasi zile aya Qur'ani zile zina hawasi hawasi maana miujiza maalum maneno yote binadamu hayana miujiza lakini Qur'ani ni muujiza mkubwa mno kila unachokisoma kila unachokiona ndani ya Qur'ani ni muujiza bali Qur'ani ni nuru vile vile nuru kubwa utaweza kufikia katika makusudio yako Muislamu kwanza kwa kuisoma Qur'ani na kuifahamu na kuizingatia na njia nyingine ya kufanya wewe kufikia katika makusudio yako na malengo yako si kufanya jambo kivyako vyako mwenyewe mwenyewe lazima upate msaada lazima upate msaada kwa watu ambao unawaamini watu wazuri wakusaidie kimawazo kifikra waislamu wenzio watu wazuri wakusaidie utaweza kufikia kwa kutaka msaada kwa ndugu zako tunakwama sana sisi katika mambo yetu haya ya kidunia kwa sababu ya kujitosheleza wenyewe hutaki mawazo hutaki fikra nani akusaidie yani wewe unajijenga mwenyewe mwenyewe tu manisha utakwama wala huwezi kufika kutatuka katika kufikia katika makusudio yako basi lazima utake msaada na hii ni kwa sababu ya amri ya Allah tabaraka watawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu alithmi waludwan na saidianeni kati yenu ninyi waislamu wataawanu neno taawanu ala wazni tafaalu yadulu ala almusharaka inajulisha juu ya kushirikiana baina thnaini baina tatini kati ya watu wawili au makundi ya watu wawili au wawili au zaidi ya makundi ya watu mawili mnasaidiana kimawazo utafikia lengo utafikia lengo ndugu yangu na jambo fulani nataka nisaidia mawazo gani chukua mawazo yake utakuja kuona maajabu ya Allah juu ya jambo lolote ambalo wewe umetaka msaada kwa mtu ambaye anaweza kukusaidia kimawazo au kimali kifedha katika njia yote wataawanu ala albirri saidianeni nyinyi waislamu juu ya mambo ambayo ni mazuri mazuri mema mazuri si mabaya watakwa kadhalika saidianeni katika mambo ambayo yatajenga ule uchamungu wenu nyoyo kupata uchamungu maalum takwa kumcha Allah kufanya ibada kujenga madarisi kujenga misikiti kujenga marakizi atakwa toa mali yako muislamu wala hujapoteza wala hujaangamiza mali yako pindipo kama utaitoa mali yako kwa ajili ya madaris unatengeneza generation jini kizazi cha Kiislamu Uislamu unakitengeneza. Wengi katika matajiri fedha zao hawako tayari kuzitoa katika kusaidia madaris islamia, marakizi islamia, misikiti. Yeye anaona kwamba anaangamiza fedha yake. Toa fedha yako, ingiza katika madarisi, madrasa mbalimbali, ingiza katika marakizi ingiza katika misikiti simamia misikiti ya Allah ndugu yangu kuna maajabu makubwa sana utayafikia wewe na utaona na Allah atakavyokuvutia akakupa wingi wa mali wale wote waliotoa mali zao katika mambo ya dini hawakupata hasara tunaona mataifa mbalimbali ya Kiarabu ambao wanatoa fedha zao kwa kujenga misikiti kwa kujenga marakiz wamekuwa ni matajiri wakubwa katika dunia toka mali yako saidia katika mambo mema ya Mungu tengeneza kizazi kizazi kinatengenezwa vile vile kwa fedha jenga marakizi jenga madrasa kubwa tu weka nidhamu maalum katika madrasa zile watoto wasome kwa nidhamu utaratibu maalum tutaona miji na mitaa inavyobadilika kama kuna ujambazi kuna mambo machafu mabaya katika mitaa yatakimbia ataondoka wenyewe kwa sababu hakuna wa kufanya naye machafu kwa sababu jamii yote ni watu wazuri watu walifanya hivi katika kipindi baada ya kupita matabiina kipindi cha abasia matajiri wake wale walitoa fedha zao wakajenga misikiti mingi sana katika mji wa Iraq katika mji wa Basra na katika mji wa Baghdad matajiri walitoa fedha zao wakajenga misikiti wakajenga madarisi Basra walikufa ikawa inarindima mpaka wakaizidi Maka na Madina na walikuwa wakijificha wala muone hivi tajiri hivi toa fedha yake na mjui toa fedha yake Basra yote ilibadilika mji wa Kufa wote ulibadilika Baghdad ikawa inarindima elimu mpaka mpaka wakashangaa kwamba ndugu zetu wao wantuzidi kwa Uislamu mpaka Misri wakakopia baada ya kwenda kusoma kule Iraq wakakopia wakenda wakajenga vyuo vikuu katika misikiti misikiti katika mji wa Misri Cairo wakajengwa pale harakati mbalimbali za mambo ya sunna kutoa fedha yako hujapoteza kitu wataawanu albirri wattaqwa saidianeni juu ya mambo mema na uchamungu.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 Na jambo hili la kusaidiana, kama watu watalidharau wakasema kama simsaidii yule jamaa yake kwenye ndugu yake, baba mmoja, mama mmoja, saidii na mwacha anaangaika, hawasaidii watu wa kheri lakini muislamu anaswali anafunga anafanya ibada mbalimbali Allah anakataa ibada zake hizo anakataa Allah ibada zake hizo kwa nini ana uwezo wa kusaidia na wala kusaidia si kwa fedha tu mpe mtu hata mawazo mtu ambaye ana akili timamu una hakika kama huyu kwa ufahamu aliyokuwa nao kama nitampa fikra na mawazo huyu anaweza kufanikiwa msaidie mema tuna mazuri kumsaidia hukufanya hivyo unaswali unafanya bali mbalimbali basi elewa kwamba unapoteza muda wako mwingi sana Allah hakubali ibada hizo kwa nini sababu Allah anasema katika al-Baqara aya nambari 177 ليس البر أن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 atalipwa mema na ikiwa amefanya mabaya atalipwa mabaya wal malaika na akaamini malaika wa Allah wal kitabu wan nabiyin akaamini kitabu yani Qur'ani na akaamini manabii wote wa atal mala wa atal mala na akatoa mali yake na akatoa mali yake tena akaitoa mali yake hiyo ala hubihi pamoja na kwamba bado anaipenda sana mali anataka sitoe ana mapenzi makubwa ya mali ala hubihi ala bimaana maa hubihi pamoja na mapenzi yake makubwa juu ya mali anayependa sana mali lakini kwa ajili ya Allah lazima itoke mali yake lazima utoe mali yako kwa ajili ya dini ya Allah mfumo huu wa kutoa mali kwa ajili ya mambo ya dini ya Allah ni mfumo ambao makafiri hivi sasa wameukamata katika mikono yao. Wao hawatoi kwa ajili ya Allah, hawana kitu hicho. Mfumo wameupanga makafiri duniani kwamba lazima dunia nzima itachangia fedha kwa ajili ya mambo yao wanayotaka makafiri, mpaka wewe unachangia vile vile, lakini hujui tuna namna unachangia wewe ukitoa tu kutia unanunua bando MB unanunua MB nasikii kila mwenye masimu haya ya kuperuza lazima atakuwa siku mbili tatu kanunua MB na 10 fedha inakwenda huko na watu wanaitumia fedha hiyo kupiga vita Uislamu makafiri wameona kwamba katika kutoa mali kuchangishana katika mali kuna msaada mkubwa sana na mafanikio makubwa sana wewe chukulia mfano wa vita vya Urusi na Ukraine, ningekushamalizika zamani sana vita vita baina ya Urusi na Ukraine. Kwa leo tunazungumza, tumeshaisha zamani sana. Sababu ya vita vile kuendelea mpaka leo kwa jeshi Ukraine na kitu, jeshi hana, silaha hana, kila kitu kishamalizika pale lakini mataifa ya magharibi mataifa ya Ulaya wanatoa mali wanatoa fedha wanatoa madege wanatoa makombora wanapeleka Urusi pale na jeshi kila wanaingiza vita ingekosha mali sana ile ni sana lakini mali wanazitoa zile ndio ambayo inapelekea kwamba vita ile bado haijamalizika hai, hai, haiishi kwa sababu wao wanaingiza fedha zao nyingi sana pale na wenyewe wanakiri hilo kama lau tusingekuwa tunaisaidia sisi Ukraine ingekuwa vita ishaisha na Urusi ishashinda zamani sana wananchi imepigika vibaya sana ile hii kuonesha nini mali ni katika kitu kikubwa sana katika kusaidia na ndio maana Allah anatangaza kwamba lazima mtu atoe mali yake na wakati mwingine Allah anasema mtu wayuhibbuna almala hubban jama wanapenda mali mapenzi makubwa kuzizuia wasizitoe katika njia ya Allah tabaraka wa ata almala la hubbi akatoa mali pamoja na kwamba anaipenda sana nani akampa dhawilu kurba kuwapa jamaa zake wa karibu humu mna familia watu wake matajiri eh, lakini familia hiyo kizazi chake ni masikini wa kutupwa hana maana lakini jamaa zao ni wenye fedha nyingi hawatoi mali zao kuwapa angalau jamaa zao wakaribu watoi wanadhalilika jamaa zao hawana hata vibanda vya kujistiri kulala pale pa kujistiri hawana humu mna watu wala kusaidiwa kuoa tu wanataka mahari tu basi pia watu wamsaidii na maami wajomba nani wana fedha nyingi tu wakatoa mali hizo vile kurba, kuwapa jamaa zao wa karibu. Basi angalau mtu anze kwa jamaa wa karibu, wasipia watu hawatu. Wamekuwa na roho mbaya sana sana, roho mbaya, mtu atoe kama mali yake kwa jamaa zake. Toa mali, wape jamaa zako, jenga mapenzi kati yako na wanao na familia yako na ukoo wako, kwa mali waliyatama na wakatoa mali zao kuwapa mayatima kuwasaidia mayatima kwa chakula na mavazi na haja zao na kuwasomesha wal masakin na maskini za wa Allah wabni sabil na watu waliokatikiwa na safari wasafiri safari zao zimekatika kwa kuibiwa mizigo yao na vifaa vyao na vitu vyao mbalimbali safari imekatika wakatoa mali zao kuwapa wasafiri wasailina na wale wenye kuomba ambao wanastahiki kuomba katika sheria ya Kiislamu watu namna nani ambao mtume kwa wariqab wakatoa vile vile kukomboa watumwa kukomboa watumwa au ni katika watu wa khairi sana kabisa au ni katika watu wa khairi sana mtume Allah anasema almu'minu lilmu'min kalbuniyani mu'mini mmoja ukimjumlisha na mu'min mwingine unapata jengo kalbuniyani kama jengo watu wote duniani waliofikia katika makusudio ni wale wenye kusaidiana baina yao huyu wanaichi yule na kile yule na elimu yule wana, wanajenga umoja almu'min lilmu'min kalbunyan mu'min kwa mu'min mwenziwe ni kama jengo moja yashudu ba'dhuhu ba'dha lakini yana nguvu baadhi yake tofali moja kwa tofali nyingine mpaka jengo linakamilika lile ndio uislamu unavyotufundisha sisi leo hii mtu aende aseme tu haja yake, ami, naomba kidogo nisaidie chochote, nimekwama hivi na hivi, labda fedha ya masomo shule hivi vya tatu, atoe chochote. mimi mwenyewe nimehangaika, nawe hangaika, mimi mwenyewe nimehangaika, nawe hangaika. Huu ni ubaya wa nusu Saidie jamaa yako. Tumenasema la yu'minu ahadukum hatta yu'ibba li akhihi, bado bado bado kabisa, ajaamini mmoja wenu mpaka ampendelee ndugu yake ma yuhibbu linafsihi, yale ambayo yeye mwenyewe anayapenda ampendee ndugu yake.